Եթերում այսօր լրատվական ծրագիրն է։ Նախ ուրվանորությունների մասին համառոտ։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի նախաձեռնությամբ հերրախոսազրույցը տեղի ունեցել ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի հետ։ Ռուսաստանի Դաշնության պետ Դումայի կոմիտեի պատվիրակությունն այցով գտնվում է Երևանում։ Արցախի ոստիկանության անցած շփաթվա օպերատիվ ամփոփագիրը Գառնանացան մշակաբույսերի սերմերի տրամադրման գործընթացը շարունակվում է։ Ռուսաստանի արտգործնախարարն Ադրբեջանի իր գործընկերոջ հետ քննարկել է Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը վերաբերող հարցեր։ Այժմ այս եւ այլ թեմաների մասին առավել հանգամանորեն։ Անցնող շաբաթվա ընթացքում Արցախա-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գոտում արձանագրվել է լարվածության նկատելի աճ։ Մասնավորապես ապրիլի 21-ի ժամը 14:25-ից սկսած Արցախա-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծի տարբեր հատվածներում, մասնավորապես արևելյան եւ հարավ-արևելյան ուղություններում նկատվել են հակառակորդի կենթանի ուժի եւ զինտեխնիկայի կուտակումներ ու ակտիվ տեղաշարժեր։ Ստեղծված օպերատիվ իրադրությունը տեղում գնահատելու նպատակով Պաշտպանության նախարար, Պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Նացականյանը ապրիլի 22-ին այցելել է բանակի արևելան ուղությամբ տեղակայված մարտական դիրքեր, ցանոթացել առաջնագծում տիրող իրավիճակին, ստուգել զորքերի մարտական պատրաստականության աստիճանը, տալով հետագա գործողությունների համար անհրաժեշտ մի քանի ցուցումներ ու հանձնարարականներ։ Բանակի հրամանատարի համոզմամբ օպերատիվ մարտավարական իրադրությունը լրիվությամբ գտնվում է պաշտպանության բանակի վերահսկողության ներքո եւ ձեռնարկվում են բոլոր անհրաժեշտ միջոցառումները հակառակորդի հավանական սադրանքները կանխելու համար։ Առաջնագծում ստեղծված լարված իրադրությանն ապրիլի 23-ին անդրադարձել են նաև ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները, Գոչանելով կողմերին անհապաղ քայլեր ձեռնարկել լարվածության թուլացման ուղղությամբ, խստորեն հետևել հրադադարի ռեժիմի պահպանմանը եւ ցաներ հրետանին հետ պահել առաջնակցից։ Ինչպես հայտնել են Պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից ընդհանուր առմամբ ապրիլի 22-ից 28-ն ընկած ժամանակահատվածում Արցախա-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում։ Հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է ավելի քան 400 անգամ, հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակելով շուրջ 4000 գրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը հակառակորդի սադրիչ գործողությունները կանխելու համար դիմում են անհրաժեշտ քայլերի եւ շարունակում վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովն Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի հետ հեռախոսազրույցի ժամանակ քննարկել է Ղարաբաղյան հակամարտության ղեկավարման եւ Կասպիսովի ղեկավիճակին վերաբերող հարցեր։ Նախարարներն առանձնահատուկ կանգ են առել Կասպիական 5-րդ համաժողովի անցկացման նախապատրաստական ընթացքի եւ Կասպիսովի իրավական ղեկավիճակի մասին կոնվենցիայի ստորագրման վրա։ Շոշափել են նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության ղեկավարման որոշ ասպեկտներ, ասվում է Ռուսաստանի արտգործնախարարության հրապարակած հաղորդագրության մեջ։ Սահմանին լարվածություն եւ պատերազմի վտանգ անընդհատ եղել է եւ կա, բայց այնպես չէ, որ Ալիևը որոշեց եւ հարցակվեց։ Պատերազմի համար որոշում անելու շատ լուրջ նախապայմաններ են պետք կապված միջազգային գործընթացների հետ։ Նման տեսակ եթե հայտնել ռազմավարական եւ ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի տնօրեն Մանվել Սարգսյանը։ Միջազգային հանրության կարծիքը կարևոր է։ Ադրբեջանը երբևէ նման քայլի չի կարող միայնակ գնալ։ Միջազգային երաշխիքներ են պետք, դա է խնդիրը, ասել է նա։ Մանվել Սարգսյանը նշել է, թե Ղարաբաղյան հակամարտության կողմերին առաջնագծից ցաներ հրետանին հետ քաշելու Մինսկի խմբի հայտարարությունը եւ զգուշացումը գուցե հենց դրան էլ վերաբերում էր։ Մինսկի խմբի հայտարարությունը կարող է նրա համար էր, որ եթե Ադրբեջանի մտքով անցնում է ներքաղաքական իրավիճակից օգտվելով ինչ որ մի քայլ անել, կանխեն, այսինքն ցույց են տալիս, որ անընդունելի է, ասել են նա. Հրադադարի կամ խաղաղության ժամանակ բանակները սովորաբար պատրաստվում են գալիք պատերազմին, հարձակվելու կամ պաշտպանվելու հերանեկարով։ Բայց տեղեկատվական ոլորտում ի տարբերություն զինված ուժերի տնդանոթները լռելուց հետո անգամ պատերազմները երբեք չեն դադարում։ Յուլիա Վանյանի անդրադարձը։ Օրերս Արցախում էր գտնվում Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Գևոր Կալթունյանը։ Մենք չէինք կարող առիթը բաց թողնելու չհետաքրքրվել, թե արդյոք ապրիլյան պատերազմից հետո ներկայիս հարաբերական անդորի պայմաններում փոխվել են տեղեկատվական դաշտի խնդիրներն ու առաջնահերթությունները։ Մենք պետք է գիտակցենք, որ տեղեկատվական պատերազմը իր կարևորությամբ, իր հետևանքներով պակաս վտանգավոր չէ, քան սպառազինության հրանոթների պատերազմ պատերազմ այսպես ձևակերպենք եւ շատ դեպքերում նույնիսկ տեղեկատվական քարոշչական պատերազմը շատ ավելի մեծ ավերածություններ է գործում։ Եվ ընդ որում հաշվի առնելով հանգամանքը, որ ժամանակները փոխվում են, ժամանակները փոխվում են նաեւ ինչպես պարազինությունը, տեխնոլոգիաները եւ այլն, այնպես էլ փոխվում է տեղեկատվական պատերազմի վարման մեթոդները, միջոցները, ձևերը, բովանդակությունը եւ այլն։ Հետեւաբար սա նշանակում է, որ տեղեկատվական ուղղությամբ մեր գործողությունների պլանավորումը դա անընդհատ աշխատանք է։ Այսինքն մենք ուղղակի պարտավոր ենք ամեն օր մտածել, թե ինչպիսի նոր հնարքներ կարելի գործադրել հակառակորդի գործադրած հնարքներին դիմագրավելու համար եւ որպես նպատակ դնել ոչ թե հակառակորդի արած քայլերին դիմագրավելը կամ հակառակորդի կատարած քայլերի հետևանքների հետևից գնալը, այլ նախարարցակ լինելը։ Մշտապես մեկ քայլ առաջ գտնվելը եւ օգտագործելու տեխնոլոգիաներ, օգտագործելու լուծումներ, անել բաներ, որոնք որ շաքարակուրտ կփորձի անել շատավրի ուժ։ Այս առումով բնականաբար աշխատանքներ տարվում են եւ հուսով եմ, որ առաջիկա ամիսների ընթացքում մենք բավական լուրջ տեղաշարժ կտեսնենք։ Համոզված եմ, որ կտեսնենք։ Թեկուզ ապրիլյան պատերազմի ժամանակ հայկական լրատվամիջոցները հանդես եկան որպես միահամուռ ու կազմակերպված ամբողջություն, այդուհանդերձ ըստ երևույթին այդ ոլորտում անելիքներ բաժիններ դեռ շատ կան, որովհետև տեղեկատվական դաշտը որպես մի կենթանի օրգանիզմ շարունակաբար գտնվում է փոփոխությունների ու վերափոխումների մեջ։ Հնդածս ի հայտ են գալիս նոր մարտահրավերներ, որոնք պահանջում են նոր մոտեցումներ, նոր լուծումներ։ Գևորգ Ալթունյանը մեզ տեղեկացրեց, որ ներկայումս Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը աշխատում է մի հայեցակարգի վրա, որը կհամակարգի ռազմական լրատվության ոլորտը։ Համոզված եմ, որ կունենանք կուր համակարգ տեղեկատվական որտեղ ցանկացած լրագրող կիմանա թե ինչ պետք է լուսաբանել, ինչ պետք չէ լուսաբանել, ինչպես պետք է արձագանքել, ինչպես պետք չէ արձագանքել, ինչ պետք է անել, ինչ պետք չի անել, պատերազմի ժամանակ որտեղ պետք է լինել, որտեղ պետք է իր տեղը լինի, իր դերը լինի, իր նշանակությունը եւ այլն։ Բոլոր հարցերի պատասխաններ մենք կփորձենք տալ։ Բնականաբար նորից շեշտեմ հասկանալով, որ դա այսպես մեկ անգամյա անելիք բան չէ, այսինքն սա գործընթացը, որը անընդհատ է, որը պետք է շարունակել ամենուր։ Նրա խոսքով շուտով հայացակարգը պատրաստ կլինի, իսկ աշխատանքի արդյունք Հեղինակները տեսանելի կլինեն արդեն մի քանի ամիս հետո։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Դուք սուբեկտորեր։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի նախաձեռնությամբ հերախոսազրույց է տեղի ունեցել ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշի հետ։ Նամակի գլխավոր քարտուղարին տեղեկացրել է Հայաստանում ընթացող քաղաքական գործընթացների մասին եւ շնորհակալություն հայտնել գլխավոր քարտուղարի հայտարարության կապակցությամբ, որտեղ նա մասնավորապես շեշտադրել է քաղաքական գործընթացների բացառապես խաղաղ ճանապարհով ընթանալու զսպվածության դրսևորման եւ արկախնդիրների երկխոսության միջոցով սահմանադրության, օրենքի գերակայության եւ մարդու իրավունքների պաշտպանության շրջանակներում լուծելու անհրաժեշտությունը։ Նախագահ Սարգսյանը վերահաստատել է Հայաստանի իշխանությունների ու բոլոր քաղաքական ուժերի հավատարմությունն այս սկզբունքներին։ Զրուցակիցները նաև առանձնահատուկ ուշադրություն են դարձրել տարածաշրջանում խաղաղության ու կայունության պահպանման խնդիրներին։ Հանրապետության նախագահը վերահաստատել է Հայաստանի հավատարմությունը Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման բանակցային խաղաղ գործընթացին եւ շնորհակալություն հայտնել գլխավոր քարտուղարին ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահողների ձևաչափում Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բանակցային գործընթացին անվերապա աջակցության համար։ Կողմերը եւս մեկ անգամ ընդգծել են Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գծում լարվածության հնարավոր աճի բացառման անհրաժեշտությունը։ Բանակցությունները հերանեկարային են այն դեպքում, երբ որ կողմերից մեկը մյուսին լսելու ցանկություն ունի։ Այդ մասին Շանթ հերոստանգերության տված հարցազրույցում ասել է Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Կարեն Կարապետյանը մեկնաբանելով, թե ինչու է հրաժարվել հանդիպել ընդդիմադիր շարժման առաջնորդ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Մեր հայտարարության մեջ մեկնաբանել ենք դա եւ որևիցե տարբերություն մեր նախկին մեկնաբանության հետ չկա եւ կարծում եմ, որ տրամաբանությունն ակնհայտ է։ Ի սկզբանե, երբ որ հայտարարվում է, որ օրակարգը սա է, եւ մյուս կողմն իրավունք չունի որևիցե օրակարգ ձևավորել, դա արդեն բանակցություն չի, նույնիսկ չգիտեմ ինչ է, ասել է Կարապետյանը։ Ռուսաստանի Դաշնության Պետական Դումայի Կոմիտեի պատվիրակությունն այսօր գտնվում է Երևանում։ Պատվիրակության կազմում են հանձնաժողովի նախագահ Լեոնիդ Կալաշնիկովը եւ հանձնաժողովի մի քանի անդամ։ Երևանում նրանք հանդիպումներ են ունեցել իրենց խորհրդարանական գործընկերների հետ։ Ռուսաստանի Դաշնության Պետական Դումայի պատգամավորները պատրաստ են հանդիպել Հայաստանում բողոքի ցույցի առաջնորդ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Այս մասին հայտնել է Պետական Դումայի ԱՊՀ գործերով Եվրասիական ինտեգրման եւ հայրենակիցների հետ կապերի կոմիտեի առաջին փոխնախագահ Կոնստանտին Զատուլինը։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի Պետդումայի ԱՊՀ գործերով Եվրասիական ինտեգրման եւ հայրենակիցների հետ կապերի կոմիտեի անդամ Գազբեկ Տայսաևը Պետդումային առաջարկել էր առաջին լիագումար նիստին հայտարարություն ընդունել Հայաստանում ստեղծված իրավիճակի կապակցությամբ, իսկ պրոֆիլային հանձնաշողովին խումբ ձևավորել եւ ուղարկել Երևան իրավիճակը տեղում ուսումնասիրելու նպատակով։ Այժմ Զերուն Կնդրոցյանն ենք ներկայացնում Արցախի ոստիկանության անցած շաբաթվա օպերատիվ ամփոփագիրը։ Խոսափողի մոտ է ոստիկանության հասարակայնության հետ կապի եւ լրատվության ծառայության աշխատակից Սաթենիկ Պետրոսյանը։ Սույն թվականի ապրիլի 19-ից մինչև ապրիլի 26-ն ընկած ժամանակահատվածում մարմնական վնասվածքի առաջացմամբ հանրապետության տարածքում արձանագրված միակ ճանապարհատրանսպորտային պատահարը տեղի է ունեցել սույն թվականի ապրիլի 20-ին։ Ժամը 21-ից 15-ի սահմաններում 1995 թվականին ծնված Արման Բալայանը վարելով ՎԱԶ 21 զրովեց ավտոմեքենան Ստեփանագերտ քաղաքի Կամո փողոցի երկրորդ նրբանցքի թիվ 4 շենքի բակում վրայերթի է ենթարկել 1997 թվականին ծնված Սարգիս Ամիլյանին եւ 1980 թվականին ծնված Էրնեստ Ասերյանին ինչի արդյունքում վերջիններս ստացած մարմնականացվածքներով դիմել են հանրապետական բժշկական կենտրոն։ Նույն ժամանակահատվածում հանրապետության տարածքում արձանագրվել է պաշտոնական կեղծիքի 2 խուլիգանության մարմնականացվածք հասցնելու եւ կանխամտածված սնանկության մեկական հանցագործության դեպք։ Իրականացված օպերատիվ հետախուզական քնչական գործողությունների արդյունքում բոլոր դեպքերով հանցագործներ կատարած անձիկ հայտնաբերվել են։ Նշված ժամանակահատվածում ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների հերթապահմասերում արձանագրվել է 77 ահազանգ, որոնցից 62-ը բուժհաստատություններից ստացված կենցաղում անզգուշությամբ առաջացած վնասվածքների, 6-ը միանյութական վնասի հետևանքով ճանապարհատրանսպորտային պատահարների, իսկ մնացածը այլ բնույթի դեպքերի։ Բոլոր ահազանգերով անմիջապես դեպքի վայրեր է մեկնել ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների օպերատիվ խմբերը եւ օրենքով սահմանված կարգով ընթացքավորել դրանք։ Ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտումներ կատարելու համար նշված ժամանակահատվածում վարչական պատասխանատվության են ենթարկվել տրանսպորտային միջոցների 481 վարորդներ, որոնցից 217-ը անվտանգության գոտիների չամրակապված վիճակում տրանսպորտային միջոցներ վարելու, 175-ը սահմանված արագությունը գերազանցելու, 9-ը անստաբ վիճակում, 6-ը առանց վարորդական իրավունքի, իսկ մնացածը այլ կարգի խախտումներ կատարելու համար։ Շարունակում եք լրատվությունը։ Բուսաբուծության համար իր զարգացման ծրագրի շրջանակներում ձեռք են բերվել եւ հանրապետության տարածքներ մուծվել նախատեսված հնդկացորենի, արևածաղկի, եգիպտացորենի, սոյայի, կտավատի, արվույտի, ոլորի, ոսպի, սիսերի եւ լոբու սերմերը։ Այս մասին ասել է գյուղատնտեսության փոխնախարար Վիլեն Ավետիսյանը եւ հավելել տրամադրման համար հիմք են հանդիսանում շրջվարչակազմերի կողմից ներկայացված անվանական ցուցակները։ Բոլոր ցանկացողները կարող են օգտվել աջակցությունից, եթե մշակում են նվազագույնը 1 հեկտար հողատարածք։ Թալիշում տեղի կունենա հարսանիք առաջին անգամ ապրիլյան պատերազմից հետո։ Այս մասին ասել է համայնքի ղեկավար Վիլեն Պետրոսյանը։ Նրա խոսքով Թալիշցիներ Տիգրան Պետրոսյանի եւ Լիլիթ Բիրուզյանի հարսանեկան արարողությունը կազմակերպվում է Հանրապետության նախագահի անմիջական հովանավորությամբ։ Վերջին 1 տարում ես ինքս բնակվում եմ Թալիշում, արդեն մեր հիմնական տանը, որը պատերազմից հետո վերակառուցել ենք, այժմ բացի նրանից, որ ծառայում եմ պաշտպանության բանակի զորամասերից մեկում, նաև ակտիվորեն ներգրավված եմ Թալիշի վերականման ուղված շինարարական աշխատանքներում, նշել է Տիգրանը։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է անպամած եղանակ, ժամանակար ժամանական ձրև եւ ամպրոպ, վարկյանում 3-ից 8 ամպրոպի ժամանակ մինչև 15-ից 20 մետր հեռագությամբ հարավ-արևելյան քամի, օդի ջերմաստիճանը գիշերը 9-ից 12, ցերեկը 15-ից 19 աստիճան տաքություն։